А сега веднаш ќе се префрлиме на делата апостолски, втората книга на доктор Лука. И веднаш ќе продолжиме со 11-тата глава. Ирена не направи пријетно освежување ми од тата самота. А, се сеќавате ли пред две саботи? Која апостолска проповед беше изнесена? Не моја проповед, туку апостолска проповед. <clears throat> Не, на Стефан беше поодамна. Да. Изборувавме за Петровата проповед во Кесарија, во, можеме слободно да речеме, домашната црква, која што тој ден Светиот Дух ја основал, ја создал таа местна црква во римскиот гарнизон во Кесарија, од Корнели, членовите на неговото семејство, неговите подчинети војници, па и нивни, може би, роднини семејства и така натаму, па тука да ги додадеме слуги, робови, кои год припагал на, на тоа домакинство. Рекавме, не знаеме колку души, но може, може да било некаде и помегу 30 и 100 души, може. Не можеме да знаеме со сигурност. Светиот Дух формирал една местна црква. Се разбира, Светиот Дух основа цркви, луѓето не основаат цркви. И само Светиот Дух кога паднал, кога влегол во срцата на овие незнабошци до тогаш, или на овие римјани, пагани, необрезани. Со тој чин Светиот Дух ги крстил, со тој чин ги крстил. И јас ова го зборувам на ден 28. април, според папскиот календар, кога јас доживеав едно такво крштевање. Овде, во овој базен, 28. април 92. година. Лјупчо Слемски тврди дека постои снимка од тоа и дека тој ја гледал, но не може да ја најдат во која касета се наоѓа. Кога да Господ, ако се најде некој ден, ќе прикажеме. Јас не ја памтам оваа црква да била пополна со народ од тогаш. Инако беше трет ден велик ден таа година, затоа што тоа крштевање се случи во вторник. Повеќето од вас сте веројатно крстени во сабота, бидејќи ше има богослужение некои може би се крстени и во друг ден, надвор од сабота, ако било тоа, да речеме, надвор од црква. тоа да се крстите во црква, во овој базен, и да биде вторник, тоа молце е чудно. И тоа вторник вечер. Тоа беше затоа што тоа крштевање <clears throat> беше следеше после евангелизацијата во универзална сала, од пасторот Самуел Моније и последните две-три предавања беа одржани тука, после. Јас секам на сестра Ирена тогаш е иста како сега, не остарила воопшто, а Георги, незиното тогаш мало синче, како што го знам ја, сега има 30 години, мажиште на слика, како што го гледам на Фейсбук. Дори брадосано мажиште колку време помина. Меѓутоа, Светиот Дух исто така не останал за цели 2000 години. И како што рекол Исаија, господовото уво не останало. Значи не, не е како нашите. Неговата мишка вели, не ослабнала, не омалаксала, за да не може да помогне. Истиот свете дух, истата благодат, истата сила и денес може да ги препороди човечките срца и да направи револуција како што тоа се случувало во апостолско време. Јас верувам дека вие што бевте предпладне не ја доживеавте Борчевата проповед како повторување на минатата, бидеќи не беше повторување. Беше малку друг фокус темата. Во врска со а, тоа дали Господ нам ни е должен нешто. Но денес може би ќе ви зазвучи Петровата проповед како повторување. Веќе Петри во 11 та глава кажува сега на друго место држи не проповед, но ова можеме да го наречеме апостолско искуство. Докажува своето искуство. Што се случило во Кесарија, сега требало да го каже во Ерусалим, во матичната црква, од каде што се почнало. Зошто? Видите каква реакција на Петровата проповед во Кесарија и крштевањето на Корнили и неговите домашни со свет дух. И само тоа крштевање нам пред очи во десетата глава. Крштевањето со светиот дух. Потоа само Петр вели кој може да им забрани да се крстат со вода, оние што веќе светиот дух ги крстил. И последниот стих, 48 до 10 глава, и им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. Но предходно се случило крштевањето со Светиот Дух. Пред да се крстат со вода, се случило крштевањето со Светиот Дух. Зошто Светиот Дух тоа го направил? До тогаш правилото не беше така. Како беше правилото? Ако, ако се вратите, ако читате во осмата глава, како беше правилото? Е, да се, да се навратиме само за миг. Ја го споменав тоа мијата само, о, пред две савоти, но сепак не го прочитавме. Дела 8 глава, ако малку се навратиме, кога Евангелието се уште се проповеда само на израелци по вера, така да ги наречеме сите старозаветни верници, не само тие од еврейско потекло, но сите што биле старозаветни верници ако биле мажи, биле и обрезани. <clears throat> Например, да прочитаме а, еден текст од 12 стих, 8, 8 глава дела, од 12 стих, па надолу. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божио и за името на Исус Христос, почне да се крштаваат мажи и жени – Како се крштавале? Се крштавале со вода, да се разбира. Тогаш поверува и самиот Симон, овој магот, и откако се крсти, постојано го придржуваше Филип. И тој се крстал. Како се крстал тој? Со вода, како и другите, до тогаш. И гадајќи дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваш. Интересно, колко била поголема силата на Светиот Дух, отколку магиската сила на паганските бајачи, така да ја наречам. Магесници, како поинеко се нарекува, волшебници. Кога слушна апостолите, се обратено на новости, кога слушна апостолите што беа во Иерусалим, дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован. Зошто ги пратија? 15 стих, тие штом слегоа, се помолија за нив за да го примат Духот Свети. Еве зашто ги прати. 16 стих, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Значи, беа крстени со вода во името на Господ Исус, но го немаа примено Светиот Дух. Интересно е што многу години после ова, апостол Павле ке сретне некои такви еврејски христијани дури во Ефес и ке ги праша, абе, вие, вие кога се крсисте, го примивте светиот дух? И тие ке му речат, ние не знаеме дека имало такво нешто. Колку, колку многу години подоцна е тоа. Значи, имало еврейски христијани кои што се крстиле, да речеме, пред 20 години и се уште го немаа примено Светиот Дух. А кај Корнели и првите верници од незнабоштвото, тие прво го примиле Светиот Дух, уште пред да се крстат со вода, а за обрезање да не, да не стане муавец. Тоа не е битно. И 70 стих од 8 глава вели, тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија светиот дух. Да се вратиме сега на 11 глава, на почетокот. Почнуваме да читаме од првиот стих. Бесекал со овие, со овие апостолски проповеди и искуства од делата, да разбереме колку е голема прво силата на Светиот Дух. Освен што се разбира тоа, многу јасно се гледа уште од првата глава, дека Светиот Дух е личност. Да разбереме што значи и да посакаме ние лично, да бидеме крстени со Светиот Дух. Бидеќи во како во нито една друга библиска книга, во делата на апостолите, крштевањето со Светиот Дух најмногу е истакнато. Како нешто, како чин од посебна важност. Апостолите и браката во Јудеја, вели првиот од 11 глава, слушнаа дека и незнабожците го примиле Словото Божио. И како реагира? Се израдуваа? Се израдуваа? Не, не се израдува. Каква, каква радост. Петар го чекало сега суд во Ерусалим. Инквизиција го чекало сега. Го чекала одбрска седница на која што ќе има стижење. А внимавајте се работи за апостолите и бракета во Јудеја. Не се работи за некои неверници, фарисеи, се работи за апостолите, тие што од почеток го примија Светиот Дух, од Педесетница, и што преку нив чуда се случувале исто така. И го проповедале Евангелието, и крштавале луѓе не само со вода, туку полагале раце и крштавале со Свети Дух, па Светиот Дух преку нив да слегува на ново крстени. Тие реагираат вака еврејски, вака фарисејски, вака е, осудувачки. Не може да се редуваат. како го дочекаа Петра. Вториот стих. И кога Петра Петр влезе во Јерусалим, обрезаните што беа со него го укорија. Велики, ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Заклучок, пошто се тие нечисти, ти си, ти си се онечистил, ти, ти си станал, ти си се опоганил исто така. Ама, Петр сега почел да им кажува своето искуство. А Петр почел да им расправа за се поред, велики. Самиот Петр размислал како нив. Че да не беше визијата, да не беше Божиото откровение, сами немаше ни Петра да се промени. Немаше Петра да стапне, како што рековме, во домот на Корнелија. И вратата за проповедене на Евангелието ќе беше што? Заклучена за нив ќе беше и понатаму. Бидеќи кој ќе им го проповеде Евангелието? Кој ќе ги крсти? Па никој, никој, од, никој од евреите не би сакал тоа да го направи. Ни Петр не би сакал тоа да го направи. Сега, уште подобро разбираме во детали што значи тебе ке ти ги дадам клучевите од Царството Божие. Значи, кога му го дава вториот клуч, кога му ја дава оваа визија, тоа е, тоа е вториот клуч. Затоа што за да може Петар да ја отклучи таа врата и да почнат да влегуваат и незнаборците во Царството. Ете што значил клучот. а не дека кој ќе умреш свети Петра ќе те чека. Со <laughs> клуче, нека. А Петар почна да им расправа за се поред велејки. Еве го Петровото искуство. Јас бев во градот Јопија или Јопа во друг превод. И додека се молев во занес, здогледав видение, односно визија, од небото слегуваше некаков сад, како некое платниште, врзано за четирите краишта и дојде дури до мене. Откако погледна во него и го разгледа, видов четири ножни земни животни, дзверови, влекачи и птици небески. Значи, смиишта, гуштери, што сакате. И чув глас што ми зборуваше, стани Петре, заколи и јади. Сега, зашто му го рекол тоа? Забележавте ли на почеток како, како го обвиниле Петра неговите браке во Иерусалим, обрезаните браке? Ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Што е проблемот? Петра седнал, ја го частеле свинско таму во, во Кесарија, во домот на Корнели. Никој не може да тврди такво нешто, затоа што такво нешто не ни е кажано. Меѓутоа, за евреите, за евреите самото самото седнување на маса со незнабожци, не е битно што ти ке јадеш. Самото, седну, самото влегување, значи, каква маса, каква столица, самото влегување на пречекорувањето на прагот и влегување во пагански дом, се секјавате кај пилата, што тоа не било приватен дом, тоа било тоа била римска државна резиденција, па и таму не сакаа да влезат самото, значи, било каков контакт со паганска куќа, резиденција, просторија, дом пагански, значи, ти самиот да се опоганиш. А па да седнеш на маса со ние. На иста маса. Од каде што тие ке се ги јадат своите нечисти јадења. Без оглед ти што ќе јадеш. Самото седење на маса со нив, значи ти си како нив. Сега зашто му е дал Господ ова визија? За да може да јаде било што. Петар, од сега натаму да може да јаде да кркат христијаните и зми, и гуштери, и црви. Не, се разбира. Да беше за тоа визијата, ќе ќе беа покажани свин, свини, зајаци, што друго, немаше гуштери измито, ани грците на римјаните не беа. Некоја друга е пораката тука. И чув глас што ми зборуваше. Стани Петре заколи и јади. Јас пак реков, не, Господи, зашто ништо погано или нечито никогаш не влегло во устата моја. А гласот небото повторно проговори и рече, оно што Бог го очистил, ти не го сметај за погано. Тоа се повтори три пати, изборувавме за минати пат, десетата глава, и пак се крена на небото. Знаеме кој бил заклучокот од оваа визија, Петр сами заклучил, Господ ми покажа ниту еден човек да не го нарекувам, нечист. А зашто Господ му ја покажал визијата со животни, зашто животните? Или колко лесно, може лесно да, си, да, да помислиш, апа, за да може да јаде од сега натаму што сака. А, може така да помислиш и да заклучиш, особено затоа што и обвинението гласало со тие зборови, и си јадал со нив. Меѓутоа Петр заклучил друго, самиот Петер од тоа искуство заклучил друго, ниту еден човек да не го нарекува боган или нечист. А тогаш зашто му е дадено видение со животни? Зато што евреите, другите народи ги сметале за што? За живот. Ете, тоа, бе, тоа е пораката на видението. Значи, другите народи не, во еврејски очи не биле луѓе, туку биле мајмуни, кучиња, буштери, и што сакате. Само не луѓе. Ете, тоа е пораката со видението. Продолжуваме. Петра го опишува своето искуство. Значи, тоа се повтори три пати. И пак се гледа на небото. И ете, во тој час на тројца луѓе испратени кај мене од Кесарија, значи веднаш после видението, се 12 стих. Забележите го. А духот ми рече да појдам со нив. Кој му рекол? Што се мисли на духот? Под духот што се мисли? На светиот дух се мисли. Не е како речеш духот ми демек мојата волја или мојот дух или мојот ум ми сугерираше така и така. Или душата моја и така. Не, се мисли на светиот дух, затоа и во многу преводи, веројатно во сите преводи, е со големо буква духот. Светиот Дух му рекол на Петра да појде. Како тоа му рекол? Светиот Дух е личност. Светиот Дух комуницира. Може да комуницира и со и со артикулирани зборови. Без двоумење. Со мене дојдоа и овие шестмина браке и влегове во куќата на оној човек. Тој ни раскаша како видел ангел во куќата своја, кој застанал му рекол, прати во Јопија Луке и повикај го Симо наречен Петар. Тој ке ти ги каже зборовите преко кои ќе бидеш спасен ти и целиот свој дом. И сега, проповета ја читавме од 10 глава пред две савоти. Веднаш ја скока Петра проповета и кажува што се случило Сега искуството е битно, сведоштвото. Што се случило на крајот, кога неговата проповед била прекината? Рековме како и Стефановата и Петровата проповед е прекината. Овој пат Петровата проповед ја прекинал Светиот Дух. Замисите проповед, држите проповед и Светиот Дух ја прекинал проповед. За да се случи нешто, нешто поважно од самата проповед. И кога почнав јас да зборувам, над нив слезе Духот Свети, како и над нас во почетокот. Како и над нас на денот Педесетница. Значи, овие луѓе кои што не беа ниту крстени со вода, не беа ниту обрезани, беа крстени со Светиот Дух. Зошто Светиот Дух тоа го направил? За да може да се разбие оваа предрасуда, оваа тешка предрасуда, каде што самиот Петар му требало визија и Духот Свети да му зборува, за да го подготви за овој чин, проповедање на незнабостите и нивно крштавање, а по па кога се вратил во Ерусалим, бил обвинет од неговите браќа апостоли, исто така, и христијани. Зошто влегол кај необрезани луѓе и јадал со нив. И продолжува и вели Петар, 16 стих, Тога се сетив на зборовите господови, мислејки на Христовите зборови. Јован крштаваше со вода, а вие ќе биете крстени со Дух Свети. Уште на едно место ни се покажува јасно, а во целата книга Дела на апостолите, тоа најјасно се покажува од било која друга книга во Библијата, која е разликата меѓу Јовановото и Христовото крштевање. Која е разликата? И едното и другото биле со вода, значи водата не е разликата. Водата е заедничкото кај двете. Разликата е што Христовото крштевање е крштевање со Свети Дух. Затоа кога Јован го крсти Исуса во реката Јордан, што било различно во однос на било кој други крштевања што Јован ги правил пред тоа? Па и после тоа, што Светиот Дух слегол врз Исуса, што Христос тогаш бил крстен со Светиот Дух, иеко тој од го имал по природа. Но како човек, Светиот Дух се манифестирал на еден посебен начин, за да биде тоа сведоќство за останатите, за тие што гледа пред се за самиот Јован. И сега Петар вели 17 и 17 стих, Ако Бог им даде еднаков дар, како и нам, кои поверувавме во Господ Исус Христос, тогаш кој сум јас, таму се спротиставам на Бога. Се сега Светиот Дух слегува врз нив, ги крстава Светиот Дух практично овие верници, овие римјани, така да ги наречеме. И сега, кој е Петр да им рече, а, чекај, пред да се крсти со вода, треба да бидете обрезани. Или, Господе, зашо вака треба прво со вода, па после Свети Дух. Не. За разлика од дотогашната пракса, Светиот Дух прво слегол врз необрезаните верници, уште пред да се крстат со вода, а дури потоа биле крстени со вода. Зошто тоа така? Зато што Светиот Дух сакал да покаже дека тие треба да бидат подеднакво ценети во црквата, како и обрезаните верници, како и оние од еврејско потекло. И да нема никаква разлика помеѓу нив. И навистина може да му одговорат на ова. Сите апостоли, браке во Јудеја и оние што го обвинија и го укорија, може да одговорат на ова. Самиот Свети Дух ја водал црквата. Светиот Дух ја водал црквата, црквата не ја водал човек и Светиот Дух покажал што треба да се прави со незнабоштите кои што ќе поверуваат. Светиот Дух покажал дека на таквите не им треба обрезание, дека таквите дури биле крштавани со Свети Дух пред да бидат крстени со вода. Може ли самите апостоли да речат во така да речеме, еден легалистички дух, а не може, не може Господи да ги крси свети дух, тоа треба ние, владиците, епископите, да апостолите да положат рака, па да се крстат, тоа не е канонски. Да, Господ покажува дека тој знае, ако сака, тој ќе ги прекрши и црковните правила што самиот ги воспостава. Зошто? Зато што ветрот, како рече Исус во Јован 3 глава, на, на Никодим што му вели, ветрот дува каде што сака. Не може човек да му каже на ветрот кај да дува. Не може човек да му командува на Светиот Дух кај да оди, кого да благослови, кого да крсти и така натаму. Кого да исцели. Тоа е негова суверена волја. И затоа, 80 тиот стих вели, откако го изслушаа тоа, тие се успокоија. И дури тогаш го прославуваа Бога велејки, значи и на незнабостите Бог им даде покаяние за живот. Видите, тоа им беше толку невозможно да го сватат и да го прифатат пред тоа, пред да го чујат ова големо искуство. Нека му е фала и слава на Господа.